Mademoiselle Bomesnil, esta es la artista nomo de Henriette Adelaide Villard, franza oper cantistino kaj componistino, kiu de la arjo de sepiaroi, jaroj parto partopreni en roloi de legerei comedioi. Si faris sian successan solistan debuton ce la Parisa opero y sia dec o eventuale tauante la donan Sofia Arnon en la rolo de la pastoralo Sylvie de Berton caitrial De tiam ĝis sia emeritiĝo parto de la stabila rolantaro de la Academia Royale de Musique, estonta opero de Pariso. si cantis en multai premieroi cae ripetajoi, sed si at celo estis atingi la statuson de cefa cantistino au primadona, anstatauante definitivi Sofia Arnol pod sia emeritigio. Tio ne ocasis, char por tiu posteno estis electita Rosalie Levasseur, tio causis amaran disputon flanque de Bomesnil, quies forta temperamento conducis sin plur foie havi conflictoin cun siei cunuloi. Ci foie si protestis per publica letero en la Journal de Paris denunzante que si suferis maliustetson. Por compensi, cae tranquiligi la ofenditan cantistinon, oni donis la chefan virinan rolon en la opero Eco en Narcis de Christoph Willibald Gluck. La opero ne havis la favoron de la Publico. Tio Ocasis mese de la acra Estetica Polemico, kiu dividis la parizan musican mondon inter kiwi, privilegiis la musica esprimon, cae tiui, gloris la bellezon de la canto. Forportita de la disputo y de sia tempo, cae de forta caractero, Mademoiselle Bomesnil, ne limigis sin al cantado. Si ancau comensis componi. Sia unua componajo Anacreon ne estis acceptita, cae gi nur ricevis privatan presentadon ce la logeio de la grafo de Provenzo en 1781. Sed tri iaro in poste, si presentis en la cortego la valeton Tibul e Deli, quiu atingis grandan publican successon en la Parisa Opero la L'auverturo havas triman longa in movimentoin, cum brila energio, cae quelcai efficae harmoniae chanchoi. Cii tiu estas la sola postvivanta vivanta verco de Mademoiselle Bomesnil. Legendo Aune, sii estas memorita pro sia partopreno en duelo per pistoloi, con la dancistino Mademoiselle Teodoro. Ilia disputo estis felice solvita, Charlapulvo la pulvo malsecigis pro la do ne povis causa multi da damaggio. Ambau virinoi baracumis unulalian la alian cae de la presentado de la baleto, Mademoiselle Bomesnil premieri sian oratorion la israelidoj y de la faraono en la concerto spirituel. giestas estas la sola conata oratorio componita de Franza virino presentita dum la jarcento. Ankaŭ ĉirkaŭ tiuj jaroj ŝi geedziĝis con la tenoro Philip fama membro de la opera comique de la comédie italienne. En 1792, sia comica opero en du actoi, placi estas ordoni, estis ensenigita ce la Teatro Montansier en Pariso. Gi estis suffice successa, estis presentita dexes foioin en 1792, cae dec unu foioi, en la sequaiaro iaro, cae estis la quina plei foie presentita verco de la iaro, ce la teatro Montancier. La comentoi en la gazetaro laudis, cae la texton de signoro La Salle, cae la musicon de mamma Selvo Mesnil. Originalae scenoi, agrablei situazioi, vigla cae ludema dialogo, musico quiu esprima situazioin cae textoin cun granda arto cae fidelezzo. Sia componaggio havas priton, santemon, esprimon, agrablan draman coloron, cae xi ricoltas aplaudoin cae vocioin.